Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji. Skan redzījums ielūdz Grigors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Kā parasti arī šajā reizē sāksim mūsu redzējumu ar aktualitātēm par to, kas jauns Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā. Arī šodien skolā notiek dažādi saistoši pasākumi. Kā vienmēr svētdienās, pulksten 9. vakarā skolas kapelā Tezē lūkšana. Pirmdien, otrdien un trešdien ir plānotas dažādas interesantas lekcijas kā piemēram māceklība, ievads vecajā derībā, attiecību veidošana misionāra darbā, ievads jaunajā darbā, kā arī iespējams papildināt prasmes mūzikā un ģitārspēlē. Ja tevi tas interesē, tad vari droši pieteikties kā brīvklausītājs. Otradien, pulksten 9.00 vakarā, aicinām uz slavēšanas vakaru skolas kapelā. Trešdien, pulksten 7.00 vakarā, Gregors skolā notiks Svētā Jāņa draudzes organizētais Alpa kurs, šoreiz par tēmu lūkšana. Ceturtdien, pulksten 9 no rīta, svētbrīdis striķu pamatskolā. Piektdien, pulksten 3 pēcpusdienā, skolas kapelā būs Gregors skolas dievkalpojums, kurā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Sadarbībā ar studentiem ceturtdienās notiek alfas kursi visā Latvijā. Rīgā, Daugaugrības Baltās draudzes mājā, Rīgas Jēzus evaņģēliskās Luteriskās draudzes baznīcā un arī Valdemāra pilsētas draudzes telpās. Ja vēlaties uzaicināt Gregors skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, droši zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Mēs ar prieku jums palīdzēsim. Sīkāk informāciju par Gregoru skolu un tās pasākumiem, kā arī lekciju sarakstu, varat iegūt apmeklējot mūsu mājas lapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 638 22 403 kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. reizē mēs izlēmām runāt par kādu jautājumu, kurš no vienas puses skatoties pieder pie pašiem pamatiem, pie varētu teikt viena kristieša dzīves ceļa un dzīves sakārtošanās pašiem sākumiem, taču kurš ļoti bieži, manuprāt, paliek tā kā ārpus iekavām paliek kā jautājums, par kuru reizēm pat kristieši nerunā vai kaut kur kādreiz pat kautreiz runāt, jo reizēm liekas tas taču ir tāds pārāk, nu, egoistisks, varētu teikt, jautājums. Pārāk jautājums, par ko nemēdzam plātīties, nemēdzam daudz runāt. Šis jautājums ir par mūsu pašapziņu. Kā mēs sevi redzam, par ko mēs sevi turam, kā mēs sevi vērtējam. Ļoti interesanti, ka no šī jautājuma ir ļoti, ļoti daudz, kas mūsu dzīvē atkarīgs. No tā, kā mēs paši sevi uztveram un ko mēs paši par sevi domājam, ļoti lielā mērā būs atkarīgs, kā mūs uztver un ko par mums domā citi. Bieži vien no tā būs tiešā mērā atkarīgs, kādas būs un kādas veidosies mūsu attiecības ar mums tuvajiem cilvēkiem un arī mūsu attiecības ar Dievu. Ir divi grāvi, kuros mēs varam, ja tā teikt, iebraukt, braucot pa šo ceļu. Viens grēvis būtu iebraukt lepnībā, nepamatotā augstprātībā par sevi. Domāt, ka es esmu kaut kas tik dišs, tā sauktais pasaules nabas sindroms. Cilvēkam liekas, ka viņš ir visa centrā, viņš ir pats galvenais, un pašam personīgi jau tā arī liekas, un bērniem ir īpaši tā liekas. Ir žēl, ja kādreiz cilvēks izaug jau lielāks nekā bērns, nu vēl ar vienu viņam liekas, ka viņš ir pasaules centrs. Bieži vien mēs iekļūstam vienā dziļā lepnībā, kam neizbēgami nāk destrukcija, sagrāvina, dziļa un smaga krišana, garīga, ja mēs sevi novērtējam nesamērīgi augstu, ja mēs domājam, ka mēs esam kaut kas ļoti dišs, kaut kas ļoti cienījams un vērtīgs. Tajā pat laikā šim te ceļam ir otrs grāvis. Ja mēs sevi turam par neko, noniecinam un šaustam, kā rezultātā mēs ar to izdarām ne jau to, ka mēs kļūstam pazemīgi tādā veidā, bet mēs vienkārši zaimojam Dievu. Mēs turam par neko Dieva radību. Mēs esam tieši tāda pati Dieva radība katrs, kāda vispārējie cilvēki. Dievs tieši tikpat mīl mūs katru. Un tieši tikpat rūpīgi mūs katru ir veidojis pēc savu plānu un nodomu kā jebkuru citu cilvēku. Un līdz ar to mums nevienam nav ne mazāko tiesību sevi uzskatīt par kaut ko mazāk vērtīgu, mazāk cienījamu un mīlamu kā jebkuru citu dieva radību. Bieži vien es pat teiktu, šīs lietas ir viena otras piesaks, šie divi grāvi. Tad, kad cilvēks jūtas mazvērtīgs, jo velns un pasauli viņam ir iestāstījis, ka viņš ir nekas, ka viņa dēļ nav vērts mirt pie krusta un viņš ir pēdējais štruns, tad tajā brīdī cilvēka iekšējais es saceļās un krīt lepnībā mēģinu visiem iestāstīt, ka es esmu pats galvenais, pats labākais, pats centrālais, ap mani vien visiem būtu jādanco. Tajā brīdī, kad cilvēks saprot, nu pat galīgi esmu aizšāvis garām, acīm redzami nekas tāds nenotiek un tā tas nav, cilvēks atkal krīt atpakaļ tajā pirmajā mazvērtības grāvī un domā, nu jā, es taču nekas neesmu, kas tad es esmu. Kamēr vienai veselīgi kristiešu apziņai piederētos, arī šī sevis apzināšanās kā dieva, dārgas radības apziņa, un ka apziņa, kā tādam, kuru debes tēvs tik ļoti mīlēs, kad devis savu vienīgo dēlu, lai es nepazustu, bet būtu kopā ar Dievu mūžībā. Mēs runāsim par to vairāk šajā raidījumā. Jums būs iespēja dzirdēt gan aptaujas ar pāris cilvēkiem, kurus satikām, gan arī mēs aicināsim uz sarunu mūsu skolas viesi, lektoru no Zviedrijas, pēc izcelsmes amerikāni, bet kurš no labu laiku kalpo Zviedrijā Bībeles skolā Volijas Kūnu kā cilvēka pašapziņa ietekmē viņa attiecības ar Dievu un garīgo dzīvi. We often face the question of self confidence or confidence in ourselves. Mēs ļoti bieži saskaramies ar eh, jautājumu par pašapziņu, kā mēs jūtamies paši ar sevi. It's like a paradox because we, we do not gain confidence in ourselves by looking at ourselves. Un tas ir tāds zināmā veidā paradoks, tāpēc ka pašapziņu mēs neiegūstam tad, kad mēs skatāmies uz sevi. Like ourselves. ir drīzāk tā, ka jo vairāk mēs sevi saprotam, jo vairāk mēs paši sev nepatīkam. Un tas ir tāpēc, ka mēs Dievu atstājam ārpus šī attēla. Because we have been created by God, jo mēs esam Dieva radības. He has a monopoly on how I feel about myself. Un viņam pieder tas monopols, tā, tā vara domāt to, kā es jūtos pats par sevi. If I leave God out of the picture, ja es atstāju to Dievu bildīts ārpusē, I see myself as I am. Es redzu pats sevi, kāds es esmu. My weaknesses, my problems. Eh, savas vājības, savas problēmas. And of course, if I uh, have certain talents, I think I'm a pretty good person. Un, protams, ja man ir kādi talanti, tad es domāju, nu, ka es esmu diezgan labs cilvēks. So it's a little bit like a paradox. Un tāpēc tas zināmā veidā ir tāds paradoks. We can't have confidence in ourselves by just looking at ourselves. Mēs nevaram iegūt pašapziņu tikai skatoties paši uz sevi. Well, then, where is God in the picture? Un tad, kur tad Dievu ielikt tajā attēlā? As a Christian, if I really say that and understand that I have Jesus Christ in my life, Kā kristietim, ja es patiešām saprotu, ka man manā dzīvē ir Jēzus Kristus, then I must ask, well, what has God done with me? un tad ir jājautā, ko tad Dievs ir izdarījis ar mani? In the Old Testament days, Vecās darības laikos, if someone invited you to a very, very nice party, ja kāds tev uzaicināja uz tādu ļoti, ļoti jauku ballīti, you would dress yourself up. You know, tu tā skaisti saģērbtos, and nice clothes, eh, jaukās drēbēs, and you would come to the party. Un tu iet uz šīm viesībām. But your clothes are not good enough. Bet tavas drēbes nav pietiekami labas. So the host of the party Un tāpēc uh, viesību uh, mm. vadītājs. His servants would lead you to a room where there were very, very fancy robes. Viņa kalpi aizvedīs tevi uz istabu, kur būs tādas ļoti tādas grēznas drēbes. And you would say, well, what's wrong with my clothes? Un tad tu sāktu jautāt, nu kas noticis, kas vainas manām drēbēm? No, that's not the question. Tas nav tas jautājums. The question is, what does the host of the party want me to look like? Bet tas jautājums ir, kā tas nama tēvs vēlas, lai es izskatītos. It's his party jo tā ir viņa balīta. Like Un man ir jāizskatās tā, kā viņš grib, lai es izskatītos. Like ne kā es gribu izskatīties. Bet es tikko nopirku šo jauno kleitu vai jaunu uzvelku. Tas nerada atšķirību. So Un tad pēc tam ej šajā istabā kopā ar viņa kalpu. Very, very Un tad viņi uzvilks tev tādu brīnišķīgu metali that belonged to the host. Kas pieder mājas īpašniekam? He paid for them. Viņš par to ir samaksājis. And he owns them. You know? Un viņam tas pieder. And so you come out to the party then dressed how he wants you to look. Un tad tu ej iekšā šajās viesībās apģērbies tā, kā viņš grib, and lai tu izskaties. And he's happy because you are dressed in his expensive robes. Un viņš ir ļoti laimīgs, jo tu esi apģērbies viņa īpašajā apģērbā. It's the same thing as a Christian. Un tas ir tāpat lieta kristietim. Oh, I will try to dress myself up. Oh, es tagad centīšos labāk tur apģērbties. Then I will feel good about myself. Un tad es jutīšos ļoti labi pats par sevi. But that's not the way it is as a Christian. Bet tas nav tas veids, kā, kā ir kristiešiem. When you come to God, kad tu nāc pie Dieva, believe in Jesus Christ. Un tici Jēzum Kristum. Eh, the book of Isaiah tells us. Hosejas grāmata mums saka. And And Isaiah was very happy about this. Un Hosea bija noteikti ļoti priecīgs par to. First Isaiah saw himself and he said, "Blah." You know. Un sākumā Hozē ieraudzīju sevi, un viņš teica, blāng. Oh, I'm a terrible individual. Esmu galīgi ļoti briesmīgs individs. But, but then in chapter 61, Bet tad 61. nodaļā he saw himself dressed in God's robe of righteousness. Viņš redzēja sevi apģērbtu Dieva taisnības apmetnī. You need to look at that verse. Jums ir jāpaskatās uz šiem pāntiem. Isaiah 61:10. So it wasn't so much that Isaiah then had a new self-confidence. Nu, tas nebija tā, ka viņam tagad bija jauna pašapziņa. But he saw himself as God sees him. Bet viņš ieraudzīja sevi kā Dievs viņu redz. And therefore he could have a very very strong confidence. Un tāpēc viņam bija šī ļoti stiprā pašapziņa. And who he is. Un kas viņš ir? And uh, how important he is. Cik viņš ir svarīgs. To God. Dievam. And so self-confidence is somewhat like a, a paradox. Un tāpēc mm. pašapziņa ir savā ziņā paradoks. It's not so much confidence in myself. Tā nav tik daudz uh, pašapziņa pašam sevī. Seeing what God has done to me. Bet redzot to, ko Dievs man ir darījis. And then I can have confidence. Un tad man var būt pašapziņa. That God accepts me. Ka Dievs man pieņem. Ko man darīt, ja es sevi nemīlu? If I don't love myself, yes, that's a big problem. Ja es sevi nemīlu, nu jā, tā ir liela problēma. Either I don't understand who I am. Vai nu es nesaprotu, kas es esmu. Or something's happened to me so that I don't like myself. Vai kaut kas ir noticis man, kad es pats sev nepatīku. Or that I've done some bad things and I just feel very, very insecure. Vai arī es esmu izdarījis kādas ļoti sliktas lietas un es jūtos ļoti nedrošs. And so I keep pushing myself down. Un tāpēc es sevi tā kā visu laiku nomācu. Or I don't like the way I look. Vai arī man nepatīk tas veids, kā es izskatos. Adam and Eve had this problem. Ādamam un Ievai bija šī after problēma. After they sinned, pēc tam, kad viņi bija grēkojuši, they had as it were, Satan's perspective about their lives. Viņiem bija sātana perspektīva viņu dzīvēs. Because then they saw that they were naked. Jo tad viņi pēkšņi ieraudzīja, ka viņi ir kaili. And they didn't like themselves. Viņi nepatika paši sev. They tried to hide. Viņi mēģināja paslēpties. Cover themselves. Ap apklāja sevi. And you say, what happened? Why did they suddenly not like themselves? Well, of course, they stepped out of a relationship with God. jo viņi bija izkāpuši ārā no attiecībām ar Dievu. And they saw themselves from Satan's perspective instead of God's perspective. Jo, un viņi pēkšņi sevi ieraudzīja no Sātana perspektīvas, nevis no Dieva they perspektīvas. Sin, viņi redzēja savu grēku. And they thought, I'm terrible, I'm no good. Viņi, viņi domāja, es esmu briesmīgs, es vairs neesmu labs. And they were afraid and fearful. Viņi bija mm, bailīgi, bailes viņus pārņēma. And this is very real today. Un tas ir kaut kas ļoti reāls arī šodien. Many people who see themselves as as terrible sinners. Daudz cilvēku, kur redz sevi kā briesmīgus grēciniekus, and they don't know what to do. un viņi nezin, ko darīt. So we go to special courses, Un tāpēc mēs ejam uz īpašiem how kursiem, to love yourself, kā sevi mīlēt. To to makeup, Vai arī clothes. apmeklēt kādas eh, kursus, kur māca, kā labāk uzlikt eh, make-upu, kādas labākas drēbes iepirkt, lai so labi izskatītos. Lai cilvēki mani pieņemtu. Again, Bet atkal nedrīkst atstāt Dievu ārpus šīs bildītes. Adam and Eve felt very negative about themselves because of the sin problem. Adams un Ieva jūtās ļoti slikti par sevi, tāpēc, ka viņi bija grēkojuši. Before sin? Pirms grēka spēka. No problem. Nekāda problēma. They, we can say that they love themselves. M mēs varam teikt, ka viņi mīlēja they paši sevi. Viņi pieņē, bija pieņēmuši sevi. Because they were in fellowship with God. Jo viņi bija sadraudzībā ar Dievu. But the minute that stopped, Bet tajā minūtē, kad tas pārtrūka, then they had a whole different perspective about themselves. Viņi, viņiem pēkšņi bija pilnīgi savādāka perspektīva pašiem par sevi. And so you need to sit and write down some concrete reasons why you think negative about yourself. Tev ir jāapsēžas un jāuzraksta, kas ir tie iemesli, kāpēc tu domā, ka tu sev nemīli? Ka, kas ir tās negatīvās lietas tevī, kas tev nepatīk? Un, ja tu esi kristietis, over, tad tev ir jāapgriež tas papīrs otrādi. Un tad tev ir jāuzraksta tās lietas, ko Dievs tev ir darījis. You ka Viņš ir piedevis visus tavus grēkus ka Jēzus Kristus dzīvo tevī. He's put a robe on you. Viņš ir uzģērbis tev taisnību. Mm. But most of all, he's forgiven you. Mm. Bet uh, lielākoties Dievs ir piedevis tev. So you do not have to punish yourself for bad things that you have done. Tāpēc tev vairs nav jāsoda sevi par tām sliktajām lietām, ko tu esi darījis. And if you're a young person, un ja tu esi jauns cilvēks, you have to be very careful. Tev ir jābūt ļoti uzmanīgam. The world tells you how to look. Pasaule tev stāsta, kā tev ir jāizskatās. You girls, you must look like a Barbie doll. Nu, meitenes tev jā, jums jāskatās kā Barbijas lellēm. Thin and perfect. Tievām un perfektām. And you guys have to look like Rambo. Jā, un puišiem jāsās kā Rambo. Oh, you have to be strong Jābūt and dynamic. Jābūt ļoti stipriem un tādiem kustīgiem. So the world tells us how to look. Pasaules stāsta mums, kā mums ir jāizskatās. But that's not God's perspective. Bet tā nav Dieva perspektīva. And so the more we get into God's word, un eh, jo vairāk mēs ejam eh, iekšā Dieva vārdā, lasam Dieva vārdu, understand what God has done to us, eh, saprotot, ko Dievs mums ir izdarījis, then we will begin to see ourselves in a proper perspective. Un tad mēs sākam sevi redzēt pareizā gaismā. Not just seeing ourselves in a mirror, ne tikai tā kā skatoties uz sevi uz spogulī, but seeing ourselves as forgiven. bet skatoties uz sevi kā kādiem, kam ir piedots. And this is critical, very important. Un tas ir eh, būtiski ļoti svarīgi. Because God does not remind us every day of our past sins. Jo Dievs mums katru dienu neatgādina mūsu pagātnes grēkus. Sometimes we do, Dažkārt mēs to darām, but God doesn't. bet Dievs tā nedara. So see ourselves as forgiven. Tāpēc skaties uz sevi kā tādu, kam ir Make piedots. sure you're reading God's word every day. Esi drošs, ka tu katru dienu lasi Labs to Dievu keep vārdu, God's perspective in your heart and mind. lai to Dieva perspektīvu saglabātu savā sirdī un savās domās. And you'll begin to have a more positive attitude toward yourself Un tad tu pamanīsi, ka tev sāk veidoties daudz pozitīvāka attieksme pašam pret sevi, because you see what God has done in your life. jo tu redzi, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. When we fill our hearts and minds with God's Word, Un kad mēs piepildām savu sirdi un domas ar Dievu vārdu, it will be easier to recognize the lies that the world gives us. būs vieglāk arī atpazīt tos melus, kurus pasaule mums grib iestāstīt. New Age, for example. Piemēram, jaunā paudze. Just find the positive vibration. Atrod tikai pozitīvās vibrācijas. And uh, find the right colors for you. Atrod sev īstās krāsas. And eat the right food. Ēd pareizo ēdienu. And uh, then you begin to think well about yourself. Un tad tu sāksi par sevi labi domāt. But um, you will recognize that as a lie. Bet tad tu atpazīsi, ka tie ir meli. Of course we can look well. Protams, mēs varam labi izskatīties. And use makeup. Un izmantot uh, arī kosmētiku. But when we see ourselves as God loves us. Bet kad mēs redzam, ka Dievs mūs mīl. That will change our hearts and minds. Tas izmainīs mūsu sirdis un mūsu domas. Kā jūs domājat, cik svarīgi kristietim ir mīlēt sevi? Nu, ir svarīgi. Jo, ja sevi nemīli, tad tu jau nevari mīlēt arī, piemēram, savu tuvāko. Tad tu nevari viņam palīdzēt un dot viņam to, ko viņš vēlas. Ja tu mīli sevi, tu zini, ko tu gribētu saņemt. Tad tu to, ko tu gribētu saņemt, var tad arī ar šo mīlestību dot. Nu, mūsu miesa esot svētā gara mājoklis. Un, ja jau tas tā ir, tad mums ir jākop savu miesu, bet vispirms ir jākop savs gars. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Otru jāmīl ir, ja visi mēs esam brāļi, māsas, jāmīl savu tuvāko tā, kā tu mīli pats sevi. Nu, viennozīmīgi tas ir svarīgi sev mīlēt, jo, jo ja, ja es sevi nemīlēšu, tad kā es varēšu viņam pasniegt to, ko es gribu pasniegt, ja, ja es sev neieredzēšu, nemīlēšu. Jo ļoti tuvu aprobežojos ar patmīlību, bet nu, patmīlība tā nav, tā ir sevis mīlēšana. Kā izpaužas jūsu mīlestība pret sevi un pret tuvāko? Nu, šeit tad sev atļauju kaut kādu nieciņu, kas būtu gan man prieks, gan neaizmirstot, ka to, ko es daru priekš sevis, man jādara dievam priekš jādara. Kā es otru mīlu, tas ir dodu viņam to, ko es gribu saņemt. Ticīgs cilvēks, ļoti dziļi ticīgs cilvēks jau to mīlestību jau e, izpauž, var izstarot katrā solī, katrā dzīves situācijā, manuprāt tas, tas starojums jau iet uz cilvēkiem. Tas ir apbrīnojami, tas ir brīnišķīgi. Un izstarot no sevis labestību. Un šī labestība tā vis, visādos sīkos darbiņos, kaut vai braucot autobusā, palīdzot kādam vecam cilvēkam vai, vai kādam noklīdušam bērnam. Tas ir tas, manuprāt, svarīgākais, kas iziet no mums ārā uz citiem. Nu, laikam jau tāpat kā iepriekš teicu, ka kaut ko mēģinu atļauties, bet vairāk gan es mēģinu sev kaut ko aizliegt lai kaut kas neciestu manī pēc tam un nebūtu no kaut kā jākāp ārā. Pret sevis vairāk izturos, kā es gribētu, ka citi pret mani izturās. Pret citiem izpaužās man mīlestība, no nu, arī kaut kur palīdzēt, kaut kas, kaut kas, kaut kas iepriecināt, būt kādā brīdī blakus, ka tiešām tas ir nepieciešams. Tajā mirklī neliekas, ka viņam mēs esam tik ļoti vajadzīgi, bet beigās izrādās, ka tas padoms ir bijis kaut kas ne no mums, bet no Dieva, kas ir bijis tieši, tieši tam cilvēkam vajadzīgs tajā mirklī. Lūksim Dievu! Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies un mēs slavējam Tevi par to, ka Tu esi bijis tas, kas radīja mūs. Tu esi bijis tas, kurš no sākuma jau pirmais esi mūs mīlējis, un ka Tu esi pats savu dēlu sūtījis, lai mūs glābtu. Mēs pateicamies Tev, mīļais kungs, par to, ka Tu nāci, lai mēs tiešām nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Mēs pateicamies Tev, debes Tēti, par to, ka Tu esi brīnišķīgi radījis mūs Piedod, kungs, kur neesam mācējuši vai gribējuši to novērtēt. Piedod, kungs, visas tās reizes, kur esam pazemojuši tavu roku darbu, saukdami sevi par neko un šaustīdami. Mēs tev tāpat lūdzam arī piedod un apžēlojies par visām tām reizēm, kur mēs esam gribējuši būt kā dievi, sacelties lepnībā pret tevi. Mēs tevi lūdzam, kungs, ka tu vadi mūs katru tiešām tādā apziņā un domās par sevi, kādas arī tev par mums ir Mēs Tev lūdzam atklāji, kā Tu redzi mūsu dzīves un mūsu, ka mēs tieši tā arī paši uz tām varam skatīties. Nenoniecinot, neceļot debesīs, bet redzot, kur mēs esam Tavā priekšā, ka varam staigāt patiesā pazemībā, Tevis bijībā, kungs kopā ar Tevi, līdz būsim kopā ar Tevi mūžīgā dzīvošanā. To lūdzam Tev Jēzus Kristus varaniem vārdā. Amen. Kungs uzlūko mani. labāks kļūt. Ņem manu sirdī. klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.